كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, kaže, nastala je 20. godina, u toj godini je osvojen Egipat. Neki kažu muarrihi, odnosno istoričar, da je ove godine osvojena i Aleksandrija. A Ebu Mašer kaže, osvojen je Egipat, Aleksandrija je pet godina kasnije osvojena. Allah najbolji zna. Dok Seif ibn Omer kaže, Egipat i Aleksandrija su osvojeni 16. E, godine. A vi se sjećate u pretprošlom, dakle, onaj dersu kad smo mi govorili o velikoj suši, u prošlom dersu, velika suša u Hidžazu, i to 16. godine, ili pretprošli ders, kad je Omer Radilan tražio pomoć od dakle namjesnika, pa je Amr poslao onaj pomoć miru iz Egipta. I onda se on razlizlazi sa ostalim uh, to je s istoričarima, koji je tu godini bilo, odnosno tvrde 16. ostalih, da je bilo 20. godine. Kada je Omer završio sa osvajanjem Šama, posla je Amra ibn Asa na Egipat, a Seif smatra da ga je poslao nakon oslobađena, odnosno Bejtul Mahdisa. Sa njim je poslao Zubeira ibn Alama, zajedno sa Bišom ibn Erta i Harđom ibn Huzafom, Mejrom ibn Vehbom Džumehijem. Kaže, pa se susreli, svi se zajedno sakupili svojim vojskama na ulazu u Egipat. Kaže, pred njih je izišao Ebu Merijem, e, predstavnik dakle, kršćanske zajednice i sa njim je bio biskup Ebu Mirjam. Ova dvojica ljudi su dakle došli na pregovore tražeći od Amra da ne napada Egipat, I to bili su izaslanici Mukaukisa, vladara Aleksandrije. Kada se vojske, muslimanske vojske već poredale, pripremile, Amr ibn As kaže nemojte požurivati, mi ćemo prvo da im dadnemo na znanje, odnosno prvo ćemo da ih obavijestimo, smo došli, pa ćemo da ih obavijestimo zbog čega smo došli, pa ponudit ćemo ih između ostalog onaj jednu od tri stvari. Kaže, pa su Ebu Merijem i Ebu Mirjam, došli ispred onaj Amra ibn Asa i pitaju za razlog, kaže Amra ibn As, Allah te barek ve ta'ala je poslao nama Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem pa nam je naredio istinu. Allah pa nam je naredio istinu Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i onda smo se mi poistovjetili sa onim što nam je naređeno Allahovim riječima i riječima njegova poslanika. Između ostalog, Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem nam je oporučio da vodimo brigu o koptima, odnosno da ne napadamo kopte i da se prema vama odnosimo na najljepši način, da budemo milosti i tako dalje. I onda Amr ibn Anas spominje e, Neseb, to jeste vezu između poslanika, kojeg? Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. A također je Allahu poslanik sallallahu s.a.v. Muhammed i oženio Mariju Koptkinju. Pa kažu oni, to je dakle vezan od Ibrahima i Slatav Sram, daleko od poslanika, ne može niko spojiti osim uglednici, poslanici poput njih. Mi tražimo od tebe da nam dadneš sigurnost. Kaže, Amrim, ibn Nas, imate tri dana da se dogovorite. Kaže on njemu, daj nam još više, kaže, četiri dana. Kaže, treba nam još više, kaže, daću nam još jedan peti dan i to je dakle za pet dana trebaš da preneseš mu haukisu i trebaš da preneseš onima svojima, dakle, predstavno nasljednicima, odnosno jel, vladarima, ko se već pita i narodu zbog čega smo mi došli. Odnosno, ili ćete primiti islam, ili ćete dati džiziju, ili ćete doći do čega? Doći do, do borbe između nas i vas. Pa su se, dakle, Ebu Merijam Ebu Mirjam vratili i istog dana Mukauki se obraća narodu i kaže vi znate da, je ovo, da su ovo vojske koje su srušile i Perziju i Bizantiju. Dakle, Herakl i Kisra se nisu mogli suprostaviti sa svojim mnoštvom, sa svojom snagom, i sa svojim opremom i tako dalje, iako su to bile dvije dakle, poznate imperije ili vladavine toga vremena. Čak što više mu kao Ukis, posle ćemo to i citirat ćemo na, onaj već u sljedećim onaj, e, trenucima, kaže mu kao Ukis, mi smo davali džiziju ili harađ, smo davali onima koji se namrži od vas. Dakle, to je bio Herakl i, odnosno, Bizantici i Perzijanci kaže ne, ne smijete nam da dadnemo i vama kao muslimanima. Zbog čega? Zato što su muslimani? Jeste. Ne, ne. Muslimani imaju objavu kao što imaju i krčani objavu za razliku od ovih ovamo perzijanaca. Međutim, među njima je bio jedan od vojskovođa Artabon. Njega smo i prije spominjali. I Artabon kaže ja smatram da se sa muslimanima ne treba dogovarati, da muslimane trebamo već ove noći, a oni su došli u, u, u srijedu. Muslimani su došli onaj, pred Egipat u sredu. Kaže, ja smatram da sa muslimanima treba dogovarati, sa muslimanima treba već, večeras i treba, kaže, sve, onaj, ukloniti sa lica zemlje. Kaže, pa su se počinili, dakle, Artabonom o mišljenju i te noći, odnosno već e, nastavak sljedećeg dana, četvrtak, Artabon je pokrenuo svoju vojsku protiv muslimana kod mjesta Ainu Šems i tu su, to je velik broj njih izgubio živote i ujedno i Artabon je sam tu platio svojim životom. Nekim salamu ratullahi u obrekiatu. Neki kažu da su muslimani nakon toga držali opkoljenju onaj Egipat četiri dana. Naime, da je Amr već sa jedne strane bio se pripremio da uđe sa vojskom, a s druge strane Zubair ibn Awam već zaobišao Egipat i probio onaj, e, njihove barikade, ušao i dok su, kad su oni čuli da je Zubair ibn Awam ušao s druge strane onaj, Egipat, ovi su već e, bili prisiljeni da traže od Amra ibn Asa primiri, odnosno da se skopi primiri da im dadne sigurnost. Kaže pa u, tom vremenu dok je već Zubir onaj, prošao kroz zidine, ona je već je došla, već se susrela vojske, ali je dato, dato im je bilo, onaj, ne znaje da, da su dobili primiri. Nakon toga Amr je napisao, dakle, onaj, e, kako bi rekli, pismo sigurnosti ili ahd, ahdnamu i ostavio njima na koji će se moći poslije pozivati. nama sadrži o tome kako Egipćan ima pravo na sigurnost, ima i pravo da žive, imaju pravo na svoje crkve, ima i pravo na svoje ibadete, i pravo na svoje utvrde da ih muslimani neće napada, da nijedna vojska neće napada i tako dalje, da će ih muslimanske vojske, muslimanske vojske štititi. A jest. Zatim kaže, između ostalo, neće se miješati stranici Nubeje stanovnici Nube je bio Južni Egipat, što je danas se sadrži Južni Egipat i Sudan. Dakle, on se dijeli na Misr i Nuba. Nuba je poslije dobila onaj naziv e, Sudan. Zatim, postavio im uslove u kojima, kako će se oni vladati prema muslimanskim vojskama i onda im je rekao, ovo vam je, dakle, ona je sigurnost od halife, emirul muminin i svih vjernika, to jeste svih muslimana. Poslije toga, kada su kad se završilo usvajanje, došle su delegacije od Kopta Amr ibn Asu tražeći da im ona je vrati roblje. Pa su došle Ebu Merijam i Ebu Mirijam. I Amr njima dvojici rekao, vas dvojice ne možete sa mnom razgovarati. Zbog čega? Zbog ni pet dana zbog onih pet dana što im je dao da se dogovore, a oni su već drugi dan, na četvrtak već su napali muslimane, dakle prekršili su taj dogovor, nisu obznali muslimanima da neće, da će se boriti, nego samo, dakle to je bila prevara. A onda je Amr ibn As napisao, Omer radila Anhu pismo u kojem ga obavještava šta se desilo, da su, da traže onaj, e, svoje roblje, kaže Omer radila Anhu, sve ono što se desilo u onih, onim danima primirje, primirje kad ste im dali primirje, svojim to roblje vratite ponudite islam onome ko hoće, ko prihvati, onaj, e, njega oslobodite, ko ne prihvati, on će da spada u roblje i to u onim trenucima kada je došlo do bitke između muslimana i kopta, odnosno egipćana. Zatim je i Mukaukis, vladar Aleksandrije, pristao također na dogovor, na primirje i on, on spominje taj dakle, trenutak, kaže mi smo davali džiziju, odnosno harar smo davali onima koji se mrži od vas, da ćemo i vama, to jeste, prihvatamo na taj način onaj primjer. Onda se dogovorilo, dakle, tu su bile količine, određene količine novca u zlatnicima ili srebrnjacima na godišnjem nivou. Sejf ibn Omer kaže kada se susrele muslimanske vojske sa Ukaukisovim vojskama, velik broj muslimana je bježao sa bojnog polja, pa je Amr radijel anhu arvah povikao među, onih selam, povikao među onaj, muslimanima, ashabima i rekao o ashabe Allahova poslanika, vratite se, vratite se u red, Allah te bar kvetala u vjeru pomaže sa vama. Kaže pa se onda posafali, odnosno ashabi se posafali i oni su sami, dakle, odnosno zasluženi nakon Allahovi subhanahu wa ta'ala fadla za osvajanje Egipta. Kada su muslimani ušli u formu i Aleksandriju. Ebraha, je ušu, Ebraha ibn eh, Sabah je ušao u formu ili Vorma. Kaže on, kakav vam je ružan grad. A kad je ibn Malik ušao u Aleksandriju, kaže, ja lijepog vam grada. Pa stanovnici ova dva grada prepričavaju i kaže, kad je Aleksandar gradio ovaj grad, rekao je, gradim ovaj grad, da bude vezan za Allaha, a da ne bude vezan za ljudi, to je da nije ovisan o ljudima. Pa ga je, kaže Allah, i ostavi tako lijepim. Kada je ušao ona Ebreha ibn Sabah u Vormu, kaže, je ružnog vam grada. Kaže, Vorma je bio brat od Aleksandra, kada je gradio ovaj grad, rekao je, ovaj će grad biti neovisan od Allaha, Allah mu ne treba, ovaj grad treba, treba narod, njom treba narod. Kaže, pa ga je Allah subhanu ta tako ostavio da uvijek ružno, izgleda. I uvijek je ostao, dakle, siroma. Uvijek će biti siromašan. Nakon toga, Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh, kad je zavladao Egiptom, na Haraž je dodao da stanovnici Egipta moraju muslimanima darovati svake godine određen broj robova, a muslimani su im to vraćali u hrani i odjeći. Ovo je vladalo još u vrijeme Osmana radijallahu anhu, i sve do vremena Omera ibn Abdul Aziza, što je i on odobrio i ostalo je to pravilo nakon njegove vladavine. Nakon toga dolazi do napada na Nubu, a rekli smo malo prije da je Nuba južni dio Egipta i današnji Sudan, pa su muslimani doživjeli, odnosno velik broj muslimana je bio ranjen zbog toga što su e, stanovnici Nube bili poznati da su dobri, bili e, strijelci. Kaže, većina rana se očitovala na očima muslimana, to jeste gađalo su i u oči, gađalo su i u u glave. Do te mjeri da se ova bitka, odnosno ova vojska nazivala Džundul Hadak, to jeste oni koji precizno gađaju u oči. Nakon toga je opet i onaj muslimani su izvojevali onaj pobjedu uprkos snazi stanovnika Nube. Ibn Kathir ovdje spominje jednu priču od Ibn Luheje. Ibn Luheje, Abdurrahman Ibn Luheje je slab prenosilac. Inače u hadisima, u hadiskoj znanosti njegovi se hadisi ne uzimaju, smatruju se slabim hadisima, kao što sam spomenuo, već odavno Saifa ibn Omera, koji Ibn Kathir ovdje često citira. Kaže, kada je su muslimani osvojili Egipat, došli su kod Amra ibn Asa i rekli su, naš Nil svake godine e, stane i ne teče. Niti smo se diže nivo vodotoka, niti teče. Pa bismo mi, kaže, našli djevicu, djevojku, platili smo njenim roditeljima onoliko koliko se, dakle, koliko njima drago, a onda bismo je bacili da se uguši u Nilo da bi Nil potekao. Kaže Amr ibn As, toga u islamu nema. Pa Amr ibn As napisao Omer radilanhu, kaže tako i tako, pa to je prazno vidi. Širk, kufr, kako god hoćete. E, pa je napisao pismo Omer radilanhu, Omer radilanhu, kaže kad ti dođe ovaj moja, ovaj moje, ovo moje pismo, unutra će zateći također jedno pismo za Nila. Pa on kaže u tom pismu, u Nilu piše ti Allaho rob Emirul Muminin Omer ibn Khattab. Ako, kaže, tečeš svojom voljom, radi nas ne moraš više nikad teći. Nama ne trebaš. Ako si, kaže, pokrenut Allahom smanat voljom, njegovim kaderom, ti, kaže, potec i rad Allaha, Allah si, kaže, počinjen. Kaže, kad dođete vam, kad se baci, kaže, Nilu, pa ćemo vidjeti. Kaže, pa je Nil i porastao u nivo i Nil je potekao. Dakle, ta je priča, ona je priča o, odnosno e, po prenosiocima, Allah najbolje zna da nema nikakvog utemeljenja. Iste ove godine stanovnici Kufe su se požali na Sada i Nebi Vekasa, pa kažu prvo što Sad ne predvodi ljude u namazu kako treba. Omer ga je smijenio, postavio na njegovo, na njegovo mjesto Abdullaha ibn Abdullaha ibn Utbana. Između ostalog, Omer radila Anhu je poslao uh, jednu skupinu muslimana, među njima je bio Muhammed ibn Mesleme, njega sam spominjali više puta, da ispita situaciju šta se dešava odnosno sa Sadom, zašto se ljudi žale, žale na Sada. Kaže, pa je Muhammed hodao od plemena do plemena, od naroda do naroda, ispitujući. Kaže, niko se nije požalio na sejada, niti na njegovo ponašanje, niti na njegovo ona ibadet, niti na bilo šta od njegove uprave. Međutim, jedan od stanovnika Kufe, naime, nije bio dobrim odnosima sa njim, kaže, pa je rekao, Sad, niti klanja dobro, niti dijeli pravedno, Ebu Sade se zvao ovaj čovjek, Ebu Sade Hatada ibn Usame, kaže niti dijeli kako treba, niti je pravedan kada sudi, niti onaj vodi brigu sa vojskama, dakle ne izlazi sa vojskama u rat. Kaže, kad je Sead čuo ovo, rekao je gospodar moj, taj i taj rob me ogovorio samo da bi dakle, dosegao onaj ugled u društvu, da bi se istakao u društvu. Molim te, kaže gospodaru, da, ga, da mu život produžiš, da mu podariš siromaštvo i da ga, da ga iskušaš raštim fitnama. Kaže, pa ga je sustigla dova od Seada radila Anhu, ostario je, nije mogu da onaj, otvori oči koliko su mu bile onaj, kapci, već od starosti se namukli na oči, a kad god bi prošlo žensko kranjega, on bi ili dobacivao ili bi dodirivao to žensko. Kaže, pa su ljudi govorili, čabir što je toliko ostario, kaže, stigla ga je dova od Seada, Allah ga je ponizio, Allah ga je iskušao radi onoga što je optužio Sa'ada radijallahu anhu varda. Te iste godine Omer radijallahu anhu naredio Alkam ibn Merziru el Mudlađiju da krene na Abesiniju i to putem mora, pa su muslimane tu bitku izgubili i nakon toga Omer više nikad nikome nije naredio da ide onaj morem u bitke. Kaže Al-Wakidi, ove godine Omer oženio Fatme, Fatum kćer od Velida ibn Utbe, Eh, koja je bila dakle, onaj, u braku sa Harsom i Hišam nakon njegove smrti. Onda kao je onaj, prošli put smo spominjali, umro je od kuge. A istovremeno bila je sestra od Halda ibn Velida. <coughs> Ove godine je preselio Hilal u Damasku, preselio u Sejid ibn Hudeiru, onaj, zatim Zeyne bint Džaš, umol mu'minin. I ona je ujedno bila prva onaj, žena Allahovog poslanika, sallallahu sallam, koja je preselila opće od svih žena Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ove godine je umro i Herakl, naslijedio ga njegov sin Konstantin. Ove godine Omer Radelanu je predvodio ljude na hadžu i ove godine je ponovo podijelio, dodijelio mjesta svojim namjesnicima. Od onih koji su preselili ove godine Ibn Ketir kaže u ibn Hudeir, Ibn Semak i Lansari Lešheli od Evsa, jedan od onih koji su pristupali noći Akabe, njegov otac je bio poglavar ona, Evsa, na e, plemena Eus, i to ako se sjećate, kad smo radili siru na Jeumu Buath, kada se, dakle, taborile vojske Evsa iz Hazređa jedne protiv drugih. To je bilo prije hiđe šest godina. Ibn Kathir kaže, primio islam od Musaba imene Ibn Umeira, Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam je pobratim njega iz Eda Ibn Harsu. Nije pristuo u bitci na, na Bedru, a pristuo je u ostalim bitkama nakon toga. Ebu Hureyre radi Alanhu, al Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Dobar li je čovjek Ebu Bekr, dobar li je čovjek Omer, dobar li je čovjek Usaid ibn Hudajr." Te godine je preselio Unais ibn Mersad ibn Mersad al-Ghanavi. Neki kažu da je da je za njega se odnosio na hadis ja Unais porani kod žene toga i toga, pa ako pri, pri, prizna da je počinila blud, ti je kaže kamenuj. Međutim, Ibn Ketir kaže ispravno mišljenje da nije to taj Unais da se radi o drugom Unaisu. Unais i Mersed i Ebu Merced su bile sve trojice ashabi. A Merced ibn Ebi Merced El Ghanavi je poznat, zna li ko od vas počinu je poznat? Nešto je vezano za robove Mekije. On je bio onaj koji je išao u Meku iz Medine i gdje god bi našao roba onaj, zavezano, zarobljeno, on bi ga onaj, ponio i bježao sa njim. Jedne noći onaj, našao jednog roba svezanog i ušao da ga oslobodi, neka ga žena primijetila i zavrištala. Ali on nije odustuo na njega na leđa i, i sa njim. I bio mu je težak jer su ga već potirali korešije i on ga je spustio i rekao vrat se ja po tebe. I otišao ispod jedne stine se sakrije korešije ga je tražno i ga mogli naći. I neko od njih izvršio nuždu njemu na glavu, on se nije pomakao. Kad se to sve završilo, potira se završila, on se odšao, kupuo se i ponovo ga roba ode, oslobodi ga i odvede ga u Medinu. To je bilo prije, dakle, primirena na Hudejbiji kad su onaj mogli da uh, robovi ili muslimani da onaj bježi eh, Muhammedu sallallahu alaihi sallam u Medinu. Ove godine je preselio Bila ibn Abi Rabah al-Habeši muezin i oslobođeni rob Ebu Bekra radijallahu anhum ajma'in. Poznat je po tome što, dakle, njegovo ime se viže za njegovu majku, bila Libna Hamame, njegova mati se tako zvala. Prihvatio islam na samom početku kada su prihvatili Ebu Bekri i oni prvi broj muslimana, mali broj muslimana, trpio je ono što svi znamo, dakle, sirija Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam, pa ga je Ebu Bekr otkupio, kaže Omer radi Allahu anhu, onaj, naš uglednik je otkupio našeg uglednika, misleći na Ebu Bekra i misleći također na Bilala radi Allahu anhu. Zajedno sa Ibnum Mektumom i Mojezinom pred Allahovim poslanikom sallallahu alaihi sallam izmenjivalo se onaj vezan. Kada je Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam preselio, on je ostavio, dakle, tu vazif nije više Mojezinio. Neki kažu da je E, bio mezine Ebu Bekra Sidika, međutim to, međutim to nije tačno. Odšao je u, Šam kao muđahi da se bori na Allahom usmano putu, a kada je Omer došao do džabije, mi smo tu prošli put, dakle, halalte, pretprošli put spominjali, kada je Omer održao hutbu u džabiji da mu je on mu je zinio na, onaj, na, za džumu namaz, kaže pa su ta, oni koji su tu bili prisutni plakali svi redom. <coughs> Neki kažu halalte. Neki istočari kažu da je posjetio Medinu, nekako u tom vremenu, pa da je učio Ezan u Medini, kaže cijela Medina je plakala jer ih je posjetio na Allahova poslanika sallallahu alaihi veselam. Poznat hadis koji se veže za njega jeste hadis kada je Allahu poslanik sallallahu alaihi veselam rekao Bilale, ušao sam u džennet i čuo sam to po tvoji nanula. Kaže Bilal radijel anhu arda, kaže Allahu poslaniče, nikad se nisam abdestio da nisam klanio dva rekiata, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi veselam, to je to. To je zbog toga. Tako imate vi meselu. Dakle, da li se klanja sunet namaz prije uh, džume ili se ne klanja? Neko će reći ima dva, neko će reći ima četiri kjat, neko će reći nima ništa. Šta se klanja prije džume? Ima tahijetul mežin, imaš još šta? Dva rekiata je zana. Imaš dva rekiata je zana. Kod Hanefija je četiri rekiata suneta isto kao što dakle onaj uh, i podne ima svoja četiri suneta ima i džuma. Ove godine je preselio, kaže Ibn Ketir za njega, bio je strašno crne boje, mršav, visok, imao je gustu i veliku kosu. Ove godine je preselio se Id Ibn Amir Ibn Huzem, jedan od dakle, uglednika Benoj Džumeha, prisuo na Hajberu, bio je poznati Zahid Abid, to jeste subtilista, pobožnjak. Bio je emir u Omerovo vrijeme u Himsu, dakle sve do svoje onaj smrti nakon Ebu Ubejdi. Kad je čuo Omer radi Lanhu da je u jednoj bitaka podnio veliku žrtvu, da je puno puta ranjen, Omer radi Lanhu poslao me hiljadu dirhima, halalte, hiljadu zlatnika, da onaj da mogu biti na ispomoć, jer nije bio više sposoban da se bori ni da radi. Kaže, pa kad su došli ti zlatnice, on je rekao svoje ženi, podijeli, kaže, molim Allaha da me Omer više nikad ništa ovako ne pošalji oni Muavija su osvojili Kajsariju, ako se sjećate kad smo govorili o tome. Iyad ibn Ghanem, Ghanavi, Al-Fihri, u bitci na Bedu, dakle prvi muhađira koji su prihvatila Islam, bio je poznat po svojoj plementosti, po svojoj hrabrosti. On je osvojio džeziru. Neki put, pa, halalte, prošli put me neko pitao šta se podrazumio, mislim da je to bila van Dersa, šta se podrazumio po džezirom, ja obično kad se kaže džezira, misli se na šta? na arapski polotok ili se misli generalno na ostrvo. Međutim, dakle, kad se radi o ovoj džazir koju su osvojili, dakle, onaj eh, Ihad i Halid, džazira je predio od Jermenije sve do Šama. Dakle, uzima jedan dio Turske, obuhvata jedan dio Turski, jedan dio Sirije. Ove godine je preselio Ebu Sufjan ibn Haris, ibn Abdul Mutalib, dakle, sin Eh, Amidža Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam, njegov ime je bilo Mugire, prihvatio islam godine osvojenja i oslobađanja Mekije, bio je od istaknutih boraca protiv islama i muslimana, zaklijeti ili zaguljeni neprijatelj Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Bio je poznat po svom pjesništu, vrijeđaju Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam i islam. Kada su došli on i Abdullah ibn Umeje da prihvate islam, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da njih dvojicu ne želi da vidi da njihov islam neće Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvažiti. Pa se kaže njega zauzmala njegova sestra ili sestra bila šta? Žena da Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem um seleme. Također Rebu Sufjan je rekao, kaže, ako me Muhammed kaže, ne primi kod sebe, uzeti kaže, mene najdraže dijete, odvešću ga, nikad niko neće sada šta sam uradio. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, pusti ga neko uđe kod mene, nek ne dira dijete. Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam, dakle, onaj, poznat je bio po svojoj milosti. Ebu Hajsem ibn Tayhan, Malik ibn Malik ibn Asel, El Hazređi, prisuo je, dakle, na, na Neki kažu da je onaj bio pripadao onaj Evsu, neki kažu da bi pripadao Hazređu. Nakon Bedra je prisutuo svim bitkama, umro je 20. godine, neki kažu 21. godine na Sefinu sa Alijom radi Allahu Anu. Te godine je preselila Zeynep bint Džaš, imne Rebab al-Sadije. U Umul Mu'minin, Zeynep bint Džaš se falila pred ženama Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam i govorila Allah, Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam, odnosno vas su davale vaše porodice, mene je udao Allah te barih vetala za poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Bila je poznata po svojoj dobroti, po svojoj također zuhdu, to je subtilnosti. Ja iša radijallahu anha, ona je, uh, je uvijek spominjala po njenom ibadetu i tome što je volila da utjeljuje sadaku. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, najprije će mi se približiti od mojih odnosno najprije će doći na onaj svijet od mojih žena, ona koja bude imala najdužu ruku, a to je kod nje bila metafora za onoga koji daje šta, to jeste onaj koji udjeljuje na Allahom te ta'ala putu. Zatim je presela Safija binte Abdul Mutalib, tetka od Allaha poslanika, sallallahu alaihi wasallam, majka od Zubeira ibn Awama, sestra od Hamze i Muqawama i Hijjala, njena mati je bila Hala bint Wuhayb ibn Abdul Menaf, isticala se po tome što je na dan Hendeka E, primijetila jednog od e, jevreja kako hoda oko dijela gdje se nalaze žene. Kaže, pa tu utvrde čuo je Hasan ibn Sabit. Ona kaže, Hasane, izađi, liši ga, dakle, makni ga odavde. Kaže, Hasan, nemam kaj potrebe da izlazim da se ja borim sa njim. Kaže, pa izašla, ona ga je smakla. Kaže, Hasane, hajde, kaže, sad uzmi njegovo oružje. Kaže, da nisam žensko, žensko ja ga raspremao, mogu ga, kaže, ja dirati kaže Hasan, nemam ja kaj potrebu za njegovim oružjem. Dakle, bila je prva žena u islamu koja je ubila muškarca od mušrika, to jeste uopće onaj u ratovima protiv nevjernika. Te godine presenio Uvejm ibn Sa'id al-Ansari, čovjek koji prisuje na oba dvije akabe, dakle svim bitkama sa Allahom i poslanika sallallahu alaihi wasallam, i za njega Allah te barek ve ta'ala radi njega on je bio povodom objave ajeta gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže fihi rijalun yuhibbuna yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin u njemu ima dakle u mešdžidu Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima ljudi koji vole se čiste on je prvi koristio vodu da bi onaj se uh, očistio nakon velike nužde bio je također poznat po tome dakle po svom ugledu po tome što je bio onaj prihvaćen svom plemenu Abdul Qais I bio je poznat po tome što ga ni jedan konj nije mogao prestići. Dakle, toliko je bio brz. Radi anhu varda. Zatim, kaže Ibn Kathir, nastala je 21. godina i u ovoj godini je došlo do velike bitke na Nehavendu. Nehavendu. Naime, bitka na Nehavendu 21. godine njen sebeb ili za ovu bitku je bio to što su muslimani već dobrim dijelom stisli Perzijance, savladali su Perzijance, savladali su Bizantice. Zauzeli su sve ono što je bilo ili vrijedlo od gradova Perzije i ono gdje su mogli da onaj, Perzijanci vladaju i odakle su mogli da vladaju. Pa je Jezdiđard iskoristio priliku kad se selio iz mjesta u mjesto, kad je došao u Ahvaz, okupio je oko sebe vojske odnosno zadnji što je pobjegao jeste u Isfahan, okupio oko sebe vojske i postakao narod da se onaj bori ponovo protiv muslimana. Kad je sad čuo za ovo, on je napisao Omer radijalanu pismo da se ponovo Perzijanci okupljaju i da ponovo Perzijanci, ali Perzijanci ovaj put hoće da povedu bitku protiv muslimana. Dakle, neće čekati muslimana, nego će oni krenuti na Basru i na Kufu, jer su muslimani već uspostavili svoju <coughs> vlast. U tom vremenu stanovnici Kufije se požali na Sada, a to je na priču sam malo prije spomenuo da je Omer radno postao Mohameda ibn Meslemu. I Omer radila narađuje Sadu da ga smijeni Abdullah ibn Abdullah ibn Utban i kaže organizujte vojske i krenite prema, dakle onaj, ponovo prema tim dijelovima Perzije gdje se Jezdeđert organizuo sa svojim vojskama. Zatim su Saad i Muhammed ibn Meslam i Džarah okupili svoje vojske i zajedno su se susreli kod Nehavenda. Naime, Omar radijel Anhu je e, naredio muslimanima da postavi sebi kao onoga predvodnika Ibn Mukrina. Ibn Mukrin kaže, trebaju mi trojica koja će otići da vidi kakva je situacija sa Perzijancima. Dvojica su se vratila u toku puta, nisu smjeli da nastave put. Jedan od njih kaže, zemlja koju ne poznaješ, ona te ubija, jer onaj koji poznaje zemlju, on nju ubija. Zatim je drugi rekao, ja nemam potrebe da nestanem među sjenama, ali onda uh, Toleha ibn Usaid, a njega ćemo spomenuti malo kasnije, otišao da nahovenda, prošetao među Perzijancima, pokupio vijesti o stanju vojska, o njihovom broju i onda se vratio, obavijestio Ibn Mukrina o kakvoj situaciji, odnosno kako se vojske spremile. Ove vojske je predvolio Fejruzan, a okupio je jezdeđer oko 150.000 Perzijanaca. Postavio je, dakle, kao vojsko ođu Fejruzana, neki kažu Bendara, neki kažu Zu El Hadžiba. Naime, Perzijani su nosili i dan danas nose veliku onaj, mržnju prema Omer Radelanu, nose prema Arapima, generalno to je stanic današnjeg Irana. Pa su govorili, kažu Omer, odnosno Mohamed, sallallahu alaihi sallam, Mohamed nas nije napadao i nije nas dirao u našim dakle, državama. Pa je došao Ebu Bekr pa nas nije nije dirao. Pa je onda došao Omer pa nas je, kaže, uništio. Zemlje nam razvalio, narod, kaže, pobio, protjero, probio i tako dalje. To je bila dakle priča kako samo da postaknu ljude u borbi protiv Omerovi vojski. A onda su rekli, jezdrđar im je naredio i kaže, spremite vojske, vojske krijente na Basru i na Kufu. Međutim, Omer radijallahu anhu, onaj, e, kada je došao Karibin ibn Zufr, kaže, Karibin ibn Zufr poslao me sada da te obavijestim o tome kako se pripreme perzijanske vojske. Kaže, kako se zoveš? Kaže, Karib čiji si, kaže Zufr. Kaže, to je Zafr Karib. Zafr Karib je skora pobjeda. Kaže, pa je Omer radi Anhu u njegovom imenu našo već Allah s.w.t. nagoještaj da će muslimani onaj, pobijeti. Kaže, Sead je stao pred vojske muslimana, a bilo je oko 30.000, Sead ibn Abi Kaže, Sead, ovo je dan koji će odlučiti ono što će biti poslije njega ja sam, kaže, odlu... ja sam se, kaže, odlučio nešto, nemojte se, kaže, razlaziti pa da nestane i vaše snagi. Mislim, kaže, da bi trebao okrenuti onaj, odnosno Omer Radin kaže, mislim da bi trebao krenuti zajedno sa Sadom, sa Osmanom, tako dalje, onaj, da se borim protiv Perzijanaca. Pa su ustali istaknuti ashabi kao što je Osman radila Lanhu, kao Talha Zubeira, Abdurrahman ibn Auf i Alija radi Lanhu. I kaže Alija radi Lanhu, nema koristi za muslimane da ti kreneš s ovim vojskama. Ima onih koji će već, jel, koji su poznati. Kaže, ko? Ostavnika Kufa el Basre. Kaže, mora biti račan. Kaže, Omar radijalanu, onda neka to bude Noaman ibn Muhrin. Noaman ibn Muhrin, čovjek koji poznaje ratove i poznaje dobro Perzijance. Kaže, pa se vojske sastavile onaj pod Eh, njegovom upravom, pod upravom Amara ibn Mukrina i on je podijelio vojske, a onda je došlo do rasprave između muslimana kako da se pripremi za Nahavend, jer Nahavend ni najmanje nije bilo lahko osvojiti. Haber od Tuleha ibn Useida, kad je došao, kaže uh, Tuleha, Noamanu kaže između, dakle, nas odavde od Kufe do Nahavenda nema ništa. Dakle, neće se niko suprostaviti. Dakle, putovat ćemo danima, nema vojski koji će nas ona ispriješiti, ali koji će nas prostavljati uzeti nam snagu. Pa je Omer radi lanu nakon toga napisao pismo namjesniku Kufe, Abdullah ibn Abdullah ibn Utbanu. Dakle, zatim Nuaman ibn Muhrinu je naredio da se spoji sa njim, zatim uh, eh, Huzefi ibn Nuamanu i svima onima koji su bili istaknuti onaj uh, vojskovođe. Muslimanski vojske, njih 30, su došle pred Nehavend, a onda je došlo, normal kao i svakoj bici, dolazi do razgovora između muslimana i onaj Perzijanaca. Naime, Perzijanci su pozvali da im se pošalje neko, pa je otišao u Mughira ibn Šuabe, a Mughira ibn Šuabe je već bio smijenjen. I kaže ovaj vojskovađa Mugire ibn Šuabe, nema goreg naroda i gladnijeg od vas nikad niste bili cijenjeni ni po stanu, dakle niste imali ni ugledne kuće, niste imali normalno da jedete. Šta, kaže, ispričava ove moje mnogobrojne vojske da vas, kaže, sada sliste sa zemljom? Kad je završio, kaže, mu Mughire ibn Šuabe, nakon što je donio šehad, zahvalio se Allahu, kaže, mi smo bili u gorijem stanju nego što ste i, kaže, spomenuo, sve dok nam Allah nije poslao poslanika, pa nam je on prenio obećanje o uspjehu na ovome svijetu i dobro na onome svijetu. Mi smo, kaže, svakog trenutka sve više spoznali našeg gospodara od kako je Allah te barak da poslao u poslanika, sallallahu alaihi sellem. Došli smo, kaže, u vašu državu. Nećemo se vratiti. Nikada više se nećemo patiti kao što smo se patili. Imamo, kaže, jednu od dvije stvari. Ili ćemo preseliti kao šahidi, ili ćemo, kaže, očistiti ovu zemlju od vas. Nakon toga se Mughire vratio se, odnosno onaj Noamana ibn Mukrinu i obavijestio ga i kaže situacija je takva, dakle ovi su fakat nanijetili da onaj nestane muslimana u ovim dijelovima e, Perzije. Onda se podijeli muslimani na mišljenje. Kaže Amr ibn Abi Seleme, ja kaže smatram da je najbolje da ih opkolimo, da opkolimo Nahmed. Oni jesu opkolili Nahmed, napravili su blokadu, ali su opet Perzijanci mogu da izlazi, da ulazi kad hoće i dolazili je do onaj pojedini, ili kako da kažem, malih onaj, okršaja bitaka. Kaže Tuleha Lesedi, ja smatram da je, odnosno Amr ibn Ma'di al-Kerb kaže, ja smatram da najbolje da onaj napadnemo na njih, pa ili ćemo osvojiti, otvoriti Nahamend ili će nas, kaže, nestati. Kaže Tulejha Lesed i kaže, ja ne bi. Ja bi, kaže, napravi jednu, kaže, zamku. Poslao bi, kaže, jednu grupu vojske na utvrde da ih izazovu. I kad se ovi pojave da ih onaj, napadnu, da ta muslimanska vojska počne polako da odmiče i da bježi. Da bi se dalo njima na znanje da šta, muslimani se prepali. I u tom trenutku, kaže, svi će oni izaći iz utvrda. Njih 150.000. Kaže Noaman, ako je tako, kaže, zato ćemo odrediti Kaha ibn Amra. A što mislite, da li bi KK pobjegao sa ratišta? Nikad. Kažem, KK uzio je jedan broj ljudi i krenuo na utvrde Nahamenda. Izazvali su Perzijance i Perzijanci su ih, dakle, što bi mi rekli, zajmili i oni se polako povlačili. Kad god malo pobjegli, onaj KK se okrene i sačeka. I on, kad ih izvuku skroz i kad je primijetio da je 150.000 izišlo i da niko više nije ostao u Nahamendu, onda je KK se spojio sa Nuamanom Ibrim Mukrinom, Mukrinom i ostalim muslimanskim vojskama i kaže, ona Ibri Kethir, rahmehullahu ta'ala, ovdje je, kaže, došlo do bitke koja ni jedna od prijašnjih bitka, bitaka se nije mogla, kaže, opisati. U njoj je došlo do onoga što i prijehodne bitke nisu zapamtile. Ni Jermouk, ni Kacija, ni niti njima slične. Perzijanci su 30.000 ljudi vezalo u lance, svojih ljudi. Iskopali su hendek, to jeste kanal, a iza sebe su bacili bodljikave žice da niko ne bi mogao ni bježati, ni vrat, ni prijeći preko toga, ni proći kroz taj hendek. Međutim, Nojama Nibir Mukrin, Mukrin je poveo vojske i kaže, kada čujete moj treći tekbir, ona idemo u napad. Kaže, pa je udario zastavom od, od, od zemlju, od tlo, uzviknuo tekbir, pa drugi put, treći put. Kad su treći put Perzijanti čuli, kaže, ušao im je strah u kosti. Došlo je, kaže, do bitke do te mjere da od broja palih Perzijanaca zemlja je bila sva krvala. Čak što više, jedan od događaja je bio da je e, konj, odnosno on ovdje spominje Feres, a, onaj, kobila, od ovoga Noama na Ibn Mukrina, Mukrina posrnula, pa da ga je pao, onda ga je neko pogodio strilom u vrat, odnosno ubio ga je. Huzeyfe ibn Jeman, kao što je Omer radijal Anhu rekao, ako preseli onaj Noaman ibn Mukrim, neka zastav preuzme Huzeyfe, Huzeyfe preuzme zastavu, a Noaim je pokrio svoga brata Noamana, da ne vide vojske da je Noaman preselio. Jer vojskovođa odmah se gubi šta? Gubi se moral, gubi se snaga. Kaže, pa je bitka nastavljena tako da nije niko ostao od Perzijanaca više od stotinu hiljada je poginulo samo onaj ubica. Bilo je koliko? 150 hiljada. A onda je Fejruzan pokušao da pobigne prema utvrdanama Hamdana. Kaže, utvrde Hamdana su bile visoko i vodio je samo jedan uzak put. Kad je Fejruzan došao do tih utvrda, nije mogu da prođe od broja magaraca koji su nosile med. Kaže, pa ga je sustigo Kaka ibn Amr et Tamimi, da dalje znate šta je bilo. Kaže, Kaka ibn Amr, zaista kaže, Allah ima vojske u medu. Pa su nazvali to brdo, ona nije se više zvalo brdo Hamdan, nego su nazvalo Thunayetul Asal, brdo meda. I sad to je bila posljednja bitka koju su uopšte mogli da pojave sa suprostavi Przijanci i onaj, na taj način su tada su i završili. <clears throat> Omer radijala anhu je iščekivo iščekivao vijesti i danima nije bilo nikakve vijesti. Kaže, pa onda je neki od jahača ušao u Medinu. Pa je susreo neko od muslimana Medine i on ga pita, odakle, kaže, ja sam iz Nehavenda. Šta se desilo u Nehavendu? Kaže, Allah ga je onaj osvojio. Ali je, kaže, vođa Nuaman ibn Muhrin ubijen. Muslimani su zarobili mnogo plijena konjeniku je pripalo 6000 dirhima, a pješacima 2000 dirhima. Onda je, kaže, ovaj čovjek nestu, pa je ovaj odšao obavijesti Omer Radijalanu i kaže, Omer Radijalanu, nije mi niko došao da me obavijesti. Kaže, znate li vi da je to stanovnik stanovnika muslimana od uh, Nahvenda, džin po imenu Uthejim. On je došao da prenese vijest, radnostnu vijest za muslimane. Zatim je došao Tarif sa onaj vijeću Omer radijel Anhu, obavještava ga ko je poginuo, kada je poginuo je taj, taj, taj, taj, taj. Spomenuo imena koja Omer radijel Anhu zna, a onda je nastavio sa imenima koje je Mirul Muminin, kaže ti njih ne znaš. Kaže Mirul Muminin, Omer radijel Anhu, nije bitno da li ja znao ili ne znao, zna za njih Allah i za ono što su oni postigli time što im počastio šehadetom. Sa ibn al akhra bio je određen da sakuplja plijen. Sajbo ibn Akraj je došao jedan od Perzijanaca koji je tražio za sebe sigurnost i rekao ovo je Kisra pohranio ova dva čupa od smaragda i od rubina pohranio i kao, kao kod nas onaj, da, da mu se čuva. Kaže, ovo ću ja tebi dati, ali kaže, ti meni daj, samo me nemoj ubiti. Kaže, pa je sahib Ibn Akraja donio plijen sa, osta, sa nekoliko asava, odnosno svojih prijatelja, donio Omer Radilanhu i rekao mu, i kaže, Omer Radilanhu, podijelite to među muslimanima, podijelite dakle, onaj, tu petinu a ova dva čupa, kaže, ostavi. I Sajib ibn Ahra ostavi u njegovoj kući. I Omer radi Anhu čita u noć sanja, kaže, usnio sam. Nisam kad je čitao u noć kako treba spavao, usnio sam meleke kako me onaj voze zajedno sa ona dva čupa. A oni, kaže, gore u vatri. Mi ćemo te, kaže, sprčiti sa ova dva čupa što su u tvojoj kući. Ja sam rekao, podijelit ću i među muslimanima. Hajde, kaže, molim te, podijeli među muslimanima. Pa kaže Saib, izašao sam otišao sam u Mežid Kufe. Oko mene su okupili kufljani trgovci, pa sam prodao, opet on kaže, za 2000 hiljada. Dakle, za koliko? Za 2 miliona dirhema. Kao od mene je otkupio Amr ibn Hureyis al-Mahzumi, otkupio da trguje, a ne da onaj za sebe lično. Kaže, a onda je otišao ponovo tamo kod njih Perzijanaca, pa njima prodao za 4 miliona dirhema. I kaže, stanovnici Kufej nikad više u životu nisu videli para svima je, kaže, pripalo, odnosno konjanicima pripalo po 4000 dirhema, a onaj 2000 dirhema pješacima. A bilo ih je 30.000 muslimana kojima je podijeljen plijen. Pa vi sad računajte. Nakon Nehavenda muslimani su osvojili uh, grad Dži, zatim Isfahan, zatim Kom, Kašan i mnoge druge gradove u onaj, u Perziji. Po čemu vam je poznat kom? Vaš šejh je trebao da uči u komu. Mi su nas odveli 94. u Iran i pripremali su nas kod Tehrana, bio jedan grad, nije to grad, naselje Mamazan, i tu smo trebali da učimo onaj perzijski jezik, a dogovorili smo sa njima da učimo hanefijski mezheb, arapski jezik i perzijski jezik. I dođe jedan od onih čalmi, i on nama drži predavanje kako mi trebamo da budemo subtilni, kako ne trebamo da se prijemo za tunjalu, kako pare nisu bitne, kako tunjalu nije bitan. Dadno nam tri deke, čaj pun mačih dlaka i hrana je uzubila. Dakle, hrana ne možeš jesti koliko je nečito, koliko je prljavo, sam kuhar prljav. Prolazi u mi kraj njegove kuće i kaže nama vozač, kaže ovo vam je kaže, dvorac od vašeg šejha. Mi pogledamo, vallaha, subhanallah, ni Trump ga nije na ovaj I dođe on sljedeći ders kod nas i kažem ja, normalno, ko će prišat nego ja. Mi, mi, mi nismo šta, hođama. Rekao, hođa moj, ti nama, rekao, pričaš o subtilnosti. Mi smo imali jednu deku da spavamo na njoj, jednom dekom se pokrivala, treću deku stavljali smo pod, pod, na, pod glavu, a to su bile konjske, takozvane konjske deke. Mi rekao, spavamo, smrdimo, sedam dana se nemamo pravo kupati, jedan put nas odvedete petkom, ujutro da se okupamo, a sve momci, 25 nas bilo. A rekao, ti živiš, Boga mi spratove, rekao, nisam mogu izbrojati. Nije mi odgovorio. Kaže, vi se spremate za kom. Hvala Allah, nismo završili kom. A zamislite da smo mi završili kom. Da sam se ja borio sad protiv vas. Ove godine Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, kaže, preselio Khalid ibn Velid, Ibn Mughira, Ibn Abdullah, Ibn Umar, Ibn Mahzum al-Quraše, Ebu Sulaiman al-Mahzumi. Seifullah ili Meslul, Allahova Isukana, sablja poznat po svojoj hrabrosti. Njegova mati je bila Asma bint Harith. E, Khalid ibn Velid je primio islam u osme godine, učestvoje u bitci na Muti i nikada nije izgubio ni jednu bitku. Ni prije islama dok je bio mušrikom, ni poslije u islamu kad je dakle, onaj, predvodio muslimanske vojske. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem za Mutu, uzeo je zastav Zaid pa je preselio, zatim je uzeo Džafer pa je preselio, zatim je uzeo Abdullah ibn Revaha pa je preselio, a zatim je, kaže, uzeo zastavu Seifullah al-Meslul. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala podario pobjedu na njegovim rukama. Također se prenosi predaja ovdje, dakle, onaj, nema prenosilaca, kaže, na dan Jermouka pala mu je, onaj, pao mu je šljem sa glave, a on ga je tražio, pa su mu zamer ljudi zašto puži dole, zašto traži. Kaže, traži zato što je u šljemu imao nekoliko dlaka sa čela Allaha poslanika, sa sve modove, sa kike Allaha poslanika, sa Allaha alaihi veselam. Međutim, što se tiče dlaka Allaha poslanika, sa Allaha veselam, kose ili bilo čega, da pojasnim, dakle, to je moja obaveza, danas na Dunjaluku, kogod iznesi nešto od kose Allaha poslanika, sa Allaha veselam, je lažo. Zašto? Prvo, ko je to šišao Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam da je mogu toliko pletenstva uzme njega? Zatim, ko je u tim vremenima kad su muslimani gledali da preživi kao što je bio život u Medine Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam? Dakle, život proveo sav u čemu? U Medini, kakav mu je život bio? Bitka iza bitki. U predajama stoji koliko? 21, 28, 27, 26, 25 bitaka, raž, dakle, ražite bitke, čitao mu je život u toj prošlu njegov život, njegovi ibadet, objava koja mu je dolazila, njegove obaveze prema umetu i tako dalje, njegovi cilje koje je Allahom poslanik se ne postavio sebi, još što su bili naređeni da ih, da ih onaj postigni, jesu li imali vremena za dlake da on ostavi nekom da, da čuva i da se neko traži i beriđe putem tih dlaka? Danas imate dlaku. Gdje ima dlaka kod nas ovdje? U Crnoj Gori, jel? Sanđaku. Lažu. Lažu. Bez je zabunjuju narod. Dakle, bude kod ljudi nepotrebne emocije narodu je dosta njihove muke nego se vižu za dlake Allaha oposlenika sallallahu alaihi veselam. Dakle, to je tuga da se ljudi vežu za nešto u čem nema koristi. Ni će im pomoći, ni će im odmoći. A čak što više, ako budu bili ubjeđeni da im pomažu, možeš samo da im šta? Našteti više. Ili po pojedini tamo tarikati, po, ne znam ja gdje već, po Aziji, Pakistanu, Indiji i tako dalje, ili ona Refaije u Kuvajtu, svi oni imaju one neke pletence i svi Može se izvršiti analiza toga? Doktore, može. Može se izvršiti analiza. Imamo potomak Allaha, opasnike, sallallahu alaihi sallam, DNK izvršiti. Je li kad je ko uradio? Lažu, ne smiju. Lopov nešto, lažu nešto zna da nije tako, neće. Tako i dlake Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem za bunjivanje mase i ljudi sa njim što je nepotrebno, a za poslanje njegova sunneta alaihi salatu ve selam. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem dobrog li roba Allahova i dobrog li, kaže, pripadnika plemena, porodce Halid ibn Velida. Kaže, sallallahu alaihi ve sellem, u, im, e, u musnadu imama Ahmeda, kaže, Halid ibn Velid je Allahova isuka na sablja koji su isukao protiv kafira i licemirna, to jeste munafika. <coughs> Kada je Ebu Bede došao u Halidu radijallahu anhu da ga smijeni, kaže Halid, ovo je povjerenik ovoga umeta, kaže onaj Ebu Bejde, ovo je, kaže Allahova isukana sablja. Dakle, između njih nije bilo mržnje, iako je njemu bilo naređeno da ga smijeni. U oba sahiha kaže što se tiče Haleda, nemojte mu činiti nepravdu. On je svoje oklope i ono što posjeduje, sve je počinio na Allahovom putu. Problem je nastao onog trenutka između njega i Omer radijallahu anhu kad je Abdul Hajs poklonio ni 10.000 dirhima, a Omer radila anhu je tražio čitao vrijeme od Ebu Bekra da ga smijeni zbog nečega što je bilo između njih dvojici. Naime, e, stoji, dakle opet Sejf ibn Amr kaže, u predaju od Esma i od Seleme, od Bilala, od Mujalda i Šabija, kaže dok su bili dječaci, Omer i Halce hrvali pa je Hald slomio nogu Omeru, a onda je, kaže, noga mu bila stavljena, što bi rekli danas mi, u gips, zamladila, a nikad se njih dvojica više nisu pomirili. Znači, dakle, uvijek je bilo nešto između njih dvojice. Kaže Halid radijallahu anhu, vidite, kaže, meni došla mi je smrt. Bio sam u toliko i toliko bitaka. Na mom tijelu nema ni pedalj, a da nema, kaže, mjesta gdje me posjekla sablja, gdje me ubolo koplje ili gdje me pogodila strijela umirem obično smrt, smrću običnog smrtnika na, na krevetu. Kaže, fela namet ajinul džubela, džubena. Šta znači fela namet ajinul jubela? Neka ne spavaju, kaže, oči kukavica. Što znači, možeš se boriti stotinu bitaka ako te Allah nije propisao, jer nećeš poginuti. E to je značaj njegove riječi. Šije mijenjaju koji kakve onaj predaje pa kažu evo me kaže umirem poput psa, umirem poput devi i tako dalje. Ti su predaje dakle sve lažne, Halde za sebe nije rekao. Jedan od prisutnih njegovih prijatelja kaže Halde ne može žal za tim što nisi, kaže, poginuo na bojnom polju jer ti mora znati da Allahova sablja nije mogla pasti na bojnom polju. Radi Allahu anhu wa erdahu. kada je preselio Halid, okupili se žene e, njegovoga, onaj, iz njegove porodice, da plaču u njegovoj kući. Pa je neko rekao, Omer radi lanu, skupile se, kaže, žene u Haldovoj kući, plaču. Kaže, i ne plakale, za kim plaču. A matu mi je bila živa. Kaže, onako više mati ne rađa puste neka plaču sve dok ne budu bacale prašnu po sebi, dok ne budu dizale glas i naricale. Predaje govore da je preselio Himsu, neki kažu da je došao u Medin, da je preselio u Medin, međutim, ispravno mišljenje, ovdje Ibn Kethir navodi nekoliko mišljenja ispravno mišljenje da je preselio u Himsu radijala anhu varda. Tuleha ibn Huwailid, al Esedi, ili Usaidi, <clears throat> bio je od onih koji su pristuvali u bici na Hendeku, nakon smrti Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem je od islama pa je Omer radijallahu anhu halalte pa je Abu Bekr radijallahu anhu u vrijeme Abu Bekr radijallahu anhu uh, prozvao sebe ili pripisao sebi poslanstvo to jest da mu je došla objava neki kažu da je to rekao u vrijeme Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa je došao sa svojim sinom Hijalom Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pa je njegov sin Hijal ušao kod Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ko je taj koji dolazi tvome ocu? Kaže, zove se zun nun, ne laže i niti vara. Neće biti osim kao što će, kaže, biti. Kaže Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam, da, dao si ime velikom meleku sa velikom ulogom. Kaže, Allah te ubio i ne dao ti da izgovoriš nikada više šehadet. Pa je, kaže, Ibn Kathir, njegov sin preselio, dakle, u bitkama protiv onaj murteda i nije uspio da se pokaje. Ubio ga je Ukaša ibn Mehsen a u kašu ibn Muhsina ubio njegov otac Tulej, uh, Ubio ga i ubio je onaj, kao što Omer radi Elanu kaže, ubio se Sabita ibn Ahrema i u kašu. Ne idi pred oči. Kaže, a on se pokaju. Ebu Bekra je pozvu, pa je on kaže, ponudio mu te obu, došao te obe. I onda u vrijeme Omer radi Elanu kaže, Omer, bježi mi s očiju. Ubio si, kaže, dvojicu najboljih ashaba. Kaže on, Omere, Allah je kaj njih počastio mojom rukom da uđu u džennet. A mene, kaže, nije ponizio njihovim rukama da uđemo u džennem. Kaže, pa se Omeru, kaže, svidlete njegove riječi, pa mu je Omer oprostio, posle ga je Omer iskoristio, odnosno upredljavao ga u ratovima na Kaciji Nehavendu protiv Perzijanaca, ali kad god bi pisao nekome od, od namjesnika, kaže, nemojte mu davati da bude vođa, ali iskoristi ga u ratovima i tražite od njega savjete. Amr ibn Ma'adi al-Kerb, il-Kerb il kerb Došao je Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam devet, neki kažu deseti godini sa plemenom Murada, u plemenu sa svojim narodom od Zubejda. Kažu da je uh, eh, otpao Islama i da je slijedio Esveda Elanesija, dakle također onoga koji je tvrdio sebi da je postanik. Pa mu je došao Khalid ibn Sa'id ibn As i udario ga sabljom u glavu, ali ga nije ubio. Pa je pobjegao. A onda je onaj, uh, u vrijeme Ebu Bekra također došao te obe, a Ebu Bekra je posle i Omer iskoristio poslao ga u Šam da se, da se bori, učestvuje u bitkama na Kaciji i na Havendu. I također Omer za njega kaže iskoriste ga, ali nemojte mu davati da vodi muslimana. Ala ibn Hadrami, Abna ibn Hadrami je bio namjesnik gdje? Prošli put sam spomenuo da je Omer smijenio gdje u Bahreinu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao ga u Bahrein Ebu Bekra je ostavio tamo da vlada zatim Omera, onda ga je Omer radi anhu smijenio. Na njegovom mjestu postavio Ebu Hureyru radi Allahu anhu varda. Nu'aman ibn Mukrim ibn Aiz al-Muzani, malo prije sam ga spomenuo da je poginuo na Nahavendu, došao je sa plemenom Muzene, sa 400 onaj, konjanika, zatim je nastanio Basru i al Faruqa je poslao da predvodi vojske protiv Perzijanaca na Nehevendu, pa je Allah subhanahu ta'ala na njegovim rukama, po njegovim vodstvom dao muslimanima da savladaju Perzijance. A zatim spominje Ibn Kethir, ovdje je jedan ajet, ja ću dakle, prijevod značenja reći, kaže Allah je otkupio od vjernika njihove živote i njihove imetke samo zato da bi im dao džennet. Bore se na Allahovom putu, ubiju i bivaju ubijeni. To je, kaže, ono što je Allah obećao u istinu, u Tevratu, Inđilu, Kur'anu. A hoće li, kaže, neko biti bolji da ispuni svoje obećanje kao što je Allah? Radujte se, kaže, vašoj trgovini koju ste, kaže, trgovali. To je u istinu veličanstven uspjeh. Ovo govori nakon njegova života, kako je on trgovao sa Allahom, subhanahu wa ta'ala, wa sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي